hartu julen, baina, eh, bo, eh, baita kizu, zerrekin hasiko dudan eman kizunau. Gorezmenak laudorio eta komplimenduen nazioarteko eguna baita gaur. Eta bai entzuleak, ai, ai, ai, beldurtzen hasten ziste, laudorioak egin beharko jendeari. Ez dakite gehiago zer asmatu, ikusi ze gizartean bizigaren, jendea behartzen dute orain komplimenduak egitea. Algezun gerria. Alta, laudorio bat entzutea beti goxo Bon, Salbu ez dakizula zer gerantzun. Sobera bete dut zure putz eh, mankizuna arantxa egia, deia egan adidate. Bo, egia mozko zen, eta egarri zen. Eta berba, nahi zuen eh, baso bat edan. Eta holakotan zer gerantzun. Ah, ebe, bai, ebe, zen onzu erraitea eh, egunero egiten dut, bai, bala, enelana da, bon. Eta e, deia, ez da putz deitzen ados, hitz eta putz. Telebista utzi pitz are hailu junen ebistaik. Eta ara, nire laudorio esperientzia, nola bukatzen den. Beraz bai, gomen atzen nik ere, zuen ingurukoei, goresmenak eta komplimenduak egitea. Baina kasu ondotik itzultzen denari, parekoak ez ditu laudorioak hartzea maite. Bo, eta dena den eh, Euskaldunek, bakigu ez dugu komplimendurik iten. Ba, zendako, ez du duzetako balio, askia, jopuzkeria badaba, obe kritikak egitea. Ba hori ere Euskal Herrian ez da errez, eh. Nehor ez da menturatzen norbaitek lana txarra dela erraitea, bere lana. Ez dugu kritikatuko Benito Lertxundi, ala ere ez, eh? Anetxe goien, bai, bor, erreskiago, denako nartua baikira, edo hartu baikira, beh, tzekira kantatzen, eh, Bon, laudorioak eginak, orain hartznioak, eh, ipatuko ditugu hartznio minini horiek tipitan denek baginuen hartznio hori gure sekretu guziak kondatzen genizkion eta berak entzuten zintzoki inoiz epaitu gabe hori importantea da, gure lagunu berena zen, gure sekretua kontatzen al genizkion eta ez zituen kondatzen, ongia txikikiak ziren gure hartznioarekin baina hori fini orain, Artzino 2.0ak dira orain konektatuak. Eta beraz, piratatuak. Eta bai, Cloud Pet deitu pelutsa hauek nola martxan dira. Ba, estatu batuetan dira naski uh, eh, ango Cloud Pets horiek. Eta gertatu dena, ba, zuen aurrari, Eskaini lapintxo bat, hori da ideia, cloud pets lapintxo bat adibidez. Eta zuek lanetik aurrari usten aldakozie, zie, ahots mesu bat, grabatu bat, zuen telefonoarekin grabatu, eta hop, tuk. Bidali telefonoz eta gero lapintxoak entzunarazten du bere ahotsa zuen ahotsa. Baina, sekuritate aletik ez tirapundian, klaupetzekoak... Datuen lapurketa gertatu dira, baik eta sariak gibelean sortzireuntau gehi mila kontu pribatu unkituak. Zuen hau aurrarena sarean dira, sareko odei edo klaudean eta sustut zuen e-maila argazkiak eta bar aker batek dena bildu du eta sosa galdegin du enpresari horren truk. Ah, eta bai, eta bai. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster, hitzetaputzen, eh, bon, segolen royal entzunen dugu, kesatzen maita ekologisten eh, kontra, Sarkozy, eh, Sarkozy ez fion, ez fionik ez. Bainan, jakin uh, ere atxe hogeita sortzi aldizkaria zala ere bitz, hilabetero ateratzen baita komikiek, uh, ba, gure mahaskilariek, euskal mahaskilariek sortzen dituzten mahaski komikoak rango dugu. bihitz ez aipatuko ditut hemen, bainan lehenik musika biskat, lutopet taldearekin, Pit Seeger gogoan diskoa ateratzen baitu, norekin ago kantua hemen lutopektek emanik. deitzen talde hau, zarauzkoak eh, dira eta diskoberria ateratzen dute. Norekin hago deitzen da lehen kantu hau eta Pit Seeger gogoan dute disko honetan. Pit Seeger uh, eh, norden, bo, bitzaz Eh, ez da oaikoa, 2000 eta malauean zenduzen folk eh, musikaria da, estatu batu New Yorken eh, sortua, eta beraz, laster gehiago jakingo dugu, pitzi inguruan Euskaldun hauek erabaki baitute, bera gogoan atxikitzea, badok puntu eusen entzuten alduzie kantu hau. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, hitz. Itz eta putz. Eta mm, atxe hogeita sortzi aldizkaria ezagutzen ote duzie, inkas, behar dutzieto hogeita raziala ere, illa betero ateratzen dela hogeita sortziro, beraz, zuen uh, egutegian hogeita sortzi zenbaki agertzen delarik, egin klik interneten atxe hogeita sortzi puntu webgunean, atxe mango duzie, uh, den aldizkari hau marrazkilariak osatutakoa, Eta beraz, aktualitatea humorez lantzen dutenak, eh, ba, dibidez lehen horian, nor dugu Ibarretxe, Juan Roche Ibarretxe, eh, Euskal Autonomia Erkidegoko presidente do lehendakari oia Ibarretxe Stardust, beraz, David Bowiren aurpegiarekin hemen, Artur Masekin eh, eman baitzuten, hor, itzaldi bat donostian joren astean, come on everybody, zenbat gera, beraz, izar handi bat bezala esena gainean, haintxego jolako impresioa eman zuen, Josevitski, marazkilariari, beste marazkietan, ebe, eh, izan diren eh, pedofilia kasuak, seksu era gurasoak elizan hemen asisko marrazkilariak ere behiz hartzen du bere maneran irakaskuntza katoliko elebiduna deitzen da Euskal Asiak Um, nola egan, eh, bon, begiratu bahazkia eta fite ulertuko duzie zer den lotura aziekin. eta bestaldere lor gomezek, femen muguruza emaiten du iruditan, zuloak musika taldearen erdian, Fermin Muguruza edo Ferminismoa egiten duen eh, Fermin Muguruza ere, erajaiten alginuke, hemen irudian, uh, eh, beberaz, zuloak marraztua bere gorputz gain nortan adibidez. Olako beste marrazki hainitz, zaila dira hola irratian emaitea, beraz, obeduzie atxe hogeita sortzi puntu webgunerat joanik, eta hemen zuen marrazkiak edo marrazki hauek atxemango ituzie, baita, o, azken hilabetetakoak edi. Frantses politikariak pixka bat aipatuko ditugu, to. Zego, royal, to, aspaldikoa. Bai egia, ez dugu zuen zuten frantxez sozialista hau alta ingurumen ministroa da, frantxez gobernuan, eta beraz, Parisko laborantza saloinean ere izan da. Ekologista kakingarri batzuk bere etorera edera blokeatu dute, eta hori ez da ongi. Kutsatu ere erraiten algenuke, kutsatu dutela segolen royalen etorera, bideo batean agertzen den bezala. Odan zer pasatzen da hemen, stop l'huil de palme, ez oiukatuz agertzen eh, dira, segolen joialen eh, inguruan, eta be palmetik tiratu olio komertzioa salatzeko, bo, ez dut erripikatuko, pentsu diakinen ziztela, e, eh, siminoz diontziak agertzen dira hemen, e, mozo roturik, oianeak eta ekosistemak suntsitzen direla, olio horren ustiatzeko. bo, eh, aski ekologista hippie horiak, zegolenek badu lana, ez duziek kakinaziko luzaz, ez, araiz? Entzun, zegolen royalen erreakzioa. Faut les bloquer, hein, faut les empêcher. Oui. Hein. emmerder. En plus, on les a déjà reçus. Oui, oui, oui, nous aussi, on aime, les animaux. Ouais, ben, eh, oh, hé, eh, on va pas se laisser emmerder, ça Messala. Eta bai, guk ere maititugu abedeak, bai, oh, mespretsu pixka bat, ez, eh, Segolen Royal eh, tonu horrek ilan. Kaso, lasegituz, Frantziako presidente bilakatuko zira. Horretzizte, Nikola Sarkozitaz? Kaskoaztua no, puzkoa. Ah, eta bai, nola? Kaskoaztua no, puzkoa. Ah, eta bai, geroztik, eh, presidente izan zen. Uh, Parisko laborantza saloinetik pasa onduan. Dena den, Segoren Royal, ez da zure tenorea Frantziako presidentea liuntan François Fillon izango baita. Ez diz luzatuko gaur egin duen prentsaurrekoaren inguruan. Eh? Frantses prentsa guziak bazter guzietatik hartuko eta tiratuko eta aipatuko baitu. Baina ze afera hau ere, pentsa... Pencha prentsa guzia hor zen, biztana bere azken minutuko prentsa horrekoaren zat. Normalki Pariseko xaloinerat joan behar zuelarik eta azken momentuan ez estatu duelarik. Eta lehenik parioak hasi dira. Zer eganen du? Bere aurkako ikerketa bat abiatzen duelarik justiziak. Eta erran zuen, justiziak nire kasua ikertzen balimadu ez naiz aurkeztuko. Bam, zer kertatzen da? Boitxein amabos minutu lehenik itxun behar dira, eta bai, berantean gin baita, filo, tranquil, eh, berak antolatu prentsorekora, denak filionen bea egon baitira. Anekdota gisa, xare sozialetan agertu da ere initz irudi hori, bera agertzen den argazki bat erori da murrutik, eta ezin lotu zari izan dira filionen taldekoak, berriz mugura ezin lotuz eta kasetariak ondoan irriz dena. Eta filon kalimero sartu da era hilketa politiko bat jasaiten ari zela, errandu denak bere kontra dira, justu orduan aurkeztuko naiz presidenzialetan. <laughs> Logikoa da ez. Biharko tituluak prentsan, Fion akusaziopean, ez ez, Fionek gogor eusten duela. Bere esaldi azkar bat, eh? de golek egiten alko zuen bezala, Frantzia nire akatsak baino haundiago da. Do Frantzia nire akatsak baino haundiago da bere esaldia da hau, eh? Mea kulpata guzti hemen, frantziaren ahonditasun azpimagatuz. La klas. Ondoko aldian, obe, basera egitea antzi bali baduzien zuleak, ber gauza zuen bizilagunari. Martxatuko da, ikusikusi. Batek Twitteren zion bezala, berante dut ikustea François Fionen ondoko mitinga. Bolibian exiliatua eta zuzenean bere garaipenaren ospatzen hologramoei esker se rebeldea den François Fillon hori zinez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Hitz eta putz. Musika bizka bat, atzo aipatu nahi nautzen eta entzunarazi hau, eh, baina ez du demorarik ukan, beraz txe. Ruper ordurika entzuren dugu, baina behar bada, inoiz entzun ez duzuen kantu bat eh, Ruper ordurikak emanik. Spikatzeko zertaz eh, ari naizen hemen, uh, Madrilen bakarrik kantatzen duen kantu bat baita eta YouTubeen entzuten alda. Ruper ordurikak Leopoldo Maria paneroren olerki bat hartzen du Peter Punk punk deitzen dena. Eh, Madrilen 2008an grabatua zuen hau eta eh, bere kontzertuak beti kantu honekin bukatzen du Madrilen bakarrik. Eh, liburu batean hartu zuen olerki hau, kontra Espanya i otros poemas no de amor, guti gura bera, enerak zentu ikin usai bezala, liburu untan hartu zuen eta hemen beraz Peter Punk deitzen den kantua Ruper Ordorika kantari espainolez beraz, hori da bitxi gitununa aquí y esto es Peter Punk más o menos pan que es el amor y campanilla su princesa y en el cielo van buscando el secreto de la nada todos los niños extraviados es el amor y campanilla su princesa. Garfio busca en vano el secreto de su mano y campanilla llora al pie del árbol extraviado. Y a donde las sirenas, a donde los enanos, Peter Punk intenta en vano su amor explicar y en una playa desierta campanilla lo dejó. Peter Pan que es el amor y campanilla su princesa Peter Punk eh, Ruper Ordorika kantuz eh, hemen, eta erramezala, kantu hau ez duzie diskoetan edo bere diskoetan atxemaiten, ez duzie bere diskoetan atxemaitena, ah, lortuko dut, justatu puntu eusen eh, azpimaratua den bezala, Madrilen bakarri kantatzen baitu kantu hau, eta webgune hortan atxemaiten alko duzie, beraz, berri zentzuteko gogoarekin baldin mazizte. Música Der putz, der Boots, Uts, Hutsch. Hitz. Itz eta putz. Bideo batzu berdin aipatzeko tenorea orain, uh, mila behatzireun eta oita masei urtean, bat gutiat beraz, Euskal Herrian grabatutako irudeko filma bat atseman dute Frantzian. Frantzian. Olako soinu honekin beraz aurkeztua da bideo hau uh, Euskal Herriko Unibertsitateko nor deitu ikerketa taldeko Josu Martinezek du hau loraldia uh, ekitaldiak lortu ditu proiektzio eskubideak. Eta beraz, lau proiektzio antolatu ditu martxorako. Edukiaren aldetik, bo, deus berezi Euskaldunak, pestak, garaztarrak dantzan, laborari bat, aurrak jostetan, fite burbiltzeko, baina egiteko teknikak bereziak dira Euskadi filman. Berrian espikatzen duten bezala, irurogeita mar urte beteak zituela sortu zuen Louis Lumier cinema egileak, cinema horrelief izeneko teknika esperimentala. Irudiak iru demientziotan grabatzeko eta asmakuntza berriunen entzatzeko leku desberdinetarat joan ziren tartean Euskal Herritik pasa ziren. Orotarat naski hogei lekutatik pasa ziren. Ipar Euskal Herrira joan, paisaiak, kantuak, dantzak biltzen dituen oita bi minutoko dokumental bat filmatu zuten beraz mila behatzium eta oita masei urtean. Sinfonia filmatu moduko bat daiduriz aladio Josu Martinezek eta erremezala garaian teknika esperimental horrek ez zuen arrakasta komertzialik izan jakin hilabete batetarako bakarrik erosial dituztela eskubideak, horrek egan nahi du, lau eman bakarrik izango direla, martxoan izango direla, martxoaren amekan iruñan, amabostean biluan, oita iruan donostean, eta hogeita lauean, bai honan ikus gai... putz, utz, huts, hitz, Eta kantuño bat, berdin, eh, bostak territako beherrietara teldu haintzin, horretarazten dautziet. Ondotik, eh, gure gomita izango dela eh, laida gerretxe kolina, psikologoa. Eta aipagaietan gaur, bihar aktualitatean izango dena gehiago, baina ala dena ere gaur egun. Sara, maharen euskal presoaren alabak iru urte beteko ditu bihar eta legeak dio mezala ez da gehiago presondegian gelitzen alko bere amarekin. Horroit, egoera bere batean dela ala ere familia, urtahilaren amabostean izar presoaren alabak, aitak eh, la bankada ukaldiz, erasotu zuen. Egoera lagian egon zen, hilabete bat erdiz ospitalean, atzo arte, bihar manifestazio bat ere antolatua izango da, bere eh, amaren askatzea galdetzeko, eh, bere aujarekin, eh, trauma hori ere gainditzeko gisan. Hortaz, beraz, mintzatuko gira, amar bat minuturen buruan, kantu hau eta ondotik beraz berriak izango dira Euskal Iratietan. Eskakeitan taldea eta gaur agertu zait bideo hau, ez ez hau Manutxauekin egin dute kantu bat elgarrikin. Eskakeitan eta Manutxau leho utxen artean hemen. Neska Keitan taldearekin hemen eh, Manu Txau partez erantzuten alda kolaborazio hortan, eh, ba, gaur deskubritu dute gehan eh, hori egin zutela, eta... Eta jakin manutxau, zertan den, ba, eskainiko ditu, laste jarri da hor datak finkatzen eh, leku eta festival desberdinetan, badu ama urte aterazela bere azken eh, diskoa, momentu ziduriz, uh, biziaz profitatzen nahi dela, bidaiaz bidaia. Bostak eterdi Euskal Iratietan eta orain berrien tenorea zurekin julen girez. hon arantxa eta arrestiun Euskal Iratietako behazale Euskal Iratietako behazale guzier. Eta atzoko alerta ian jazela eta kostaldian itxasua kalte suma egin ditu doni man digan edo itxas jarresian. berroita hamartonako blok bat igia zibaitu beitu itxasuak, dira hiuntan hobita sei urte esen halakoik igan. Frantzua Fillon, nahiz eta epai, uh, eh, epaitegila, deituik izanen dela jakin, uh, eh, du goizuntan, martsuaen hamabostan, eta jale, behaitagoitza ez zila utziko jakinazidu, sei honetan dako berrietan, Bartelemi Agerren ihardukitzia entzunen dugu. Alderdi horta zaigien Omar eta Didier Irigoen legebiltzareko haitagai gija aurkestuko diale republikan alderdien tako laugarren boezka ere mihuntan. Epik andai komerz izeneko egitura bat sortu nahi duen daiako herriak, tokiko ekonomiaen bultzatzeko, nula aiden hau eta zer den proiektia eranen daiku eker edizalde, hai haite txiak xilinuetako berrietan. Didier Lafit, iparretarrak erakundekua, uh, eh, hil zen, dila hoita hama hiu urte, da eh, poliziak era hil zian, hoi baiunan, segada batetan, ordin hoita hama hiu geren urteak, ospatzen tiela, egun. Ezitzu uroble arangiz, Euskal Kantai Ohiain izena hartuko du bayunako karika batek, hoi belharra klinikatik hulian den eh, dena, hoi martsuen sortzian eginen da estrena. Udahuntako pastoala la altzai eta lakarien arti emanik date, Nafarroko ere sumain zatik eta aipatuko dialaik joanikot uh, eh, kapitainia ekin, egiteko nur gehiagoka hasten da guai eta nur, eh, nur parte hartzen ahaldu, martsuen hamoa bostagabe altzaiko herriko etxila afitsa igortez. Eta kirolekin eh, urentzeko eh, atzo eh, euskal taldiak edo errealak euskal taldiak aizela henkuntre errealak errezibitzen maitzian eibar eta bina urentu da partida ratzuntan zanko baluan berrize bi osasunak errezibituko dila bila real taldia hoi zazpik eterritaik goiti granadak alabes taldia errezibituko dilaik bedatzik eterritaik goiti Hala, zer aktualitatea zerraitekoak eh, berri hoik eta beste sumai dutugu bernatuko sei honetako berri xailan. Traftingean ala Elburu Garbia errobin 0 hondakin. Lema unek iran errobi errekaren eh, bazterren garbik eta antolatuko da elduden igandean, kanbo eta itxasuren artian. Errobiko Ibarreko Sindikatuko presidente den Jean-Michel Galan, ostegununtako gomitago izberit. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, berriz ere lugamarat joan engira. Jonden urteko lugama saloinean, aipagai nagusia zen, alimentazioa denen aferada. Aferada gai horren inguruan mintzatu ziren perikolegaz kasetaria eta Brigitte Allen deputatua tokiko janariaren aldeko lege proiektuaren ere mailea. Alimentazioa denen afera da azken lugamako aipagai nagusia hastezken agatsuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatziontan euskal iratietan. Errepika, hortzegunean, horren batian. Iso! Iso! emankizuna. Musika talde bat, mikro bat, galderak. Hilabeteko lehen eta irugarren asterteetan, gaueko amaretan. Elektro, rock, ska edo funk, gure inguruko taldeekin ezagutza egin. Iso emankizuna, hilabeteko lehen eta irugarren asterteetan, gaueko amaretan. Iso! Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta putz, Prentxan, ipagai nagusiak tenore untan berria puntu eusekin abiatzeko, horreintzitan eh, aipatzen ginuena justuki itzetaputzen, mila an hogeita maseian Euskal Herrian grabatutako irudeko film bat topatu dute Frantzian. Eh, Euskal Herriko Unibertsitateko nor ikerketa taleko Josu Martinezek atsemandu eta loraldiak, aialdiak lortu ditu proiektzio eskubideak eta lau proiektzio antolatu dituzte martxorako. Ejan bezala eta bat baionan izango dena, hogeita lauean. Bestalde berrian eh, kirola eta pilota emakumeen kopak jarraipena izango du tituluarekin. Igandean joko jokatuko dituzte eliteko eta lehen mailako finalak. Iker Amarika emakumeen master kopen antolatzaileak jakinarazidu asmoa dutela ondoko urtean berri zantolatzea txapelketa hori. Eta horrez gain, uh, jandu ere, saiatuko dira buruz buruko txapelketa bat ere prestatzen konponbideari begira titulupean, titulu hau giza eskubidean inguruko agenda komun bat osatzeko eskatu die Amnesti Internazionalek eragileei. Amnesti Internazionalek Euskal Hauziari dagokion txosten argitaratu du, iraganari aurre egin etorkizuna eraikitzeko, egia, justizia eta erreparazioa Euskal Herriaren testu inguruan deitzen dena. Webgune berezi bati ere lotura emaiten dio berriak hemen konponbideari begira lotura. Eta Euskal Presoak eh, sailean, sarek dei egindu bagoazek martxoaren ogeita bosterako antolatu duen manifestaziorat joaitea preso erien eskubideen urraketei erantzuteko eskatu dio plataformak Euskal Gizarteari. argian bestalde tosuko parkingaren aurkako borroka. Ongi etorria eman diote getxoko ibarbengoako aparkalekoa eraikiko duen enpresari uh, ongi etorri antzerkitua errango dugu. Azaldu dutenez getxoko udalak gutuna bidalidie tosu landa inguruan bizi diren hauzokideei treinbidearekiko paralelo doazen lurrak martxoaren lehenerako libratzeko galdeginez. Tosu betirako plataformak obrak egingo dituen enpresari ongietorria emaiteko parodia prestatu du. Hala ere gaur ez da ondeamenakira... Ez da ondea makinarik agertu, edo beraz ez da enpresaren makinarik agertu uh, obrak hasiko dituztela erraiteko. Eta ba, argazkiak atse maiten aldituzie argian eh, ikusteko zer emaiten duen parodia horrek eta salaketa honek. Leioako Herri Unibertsitatea barrutik ere titulupean hemen bideo bat eh, argian. Leioako kampusean ikasleak antolatutako Herri Unibertsitatea antolatzeko lanak eta ekipena, ekimenaren ondotik norakoak jaso dituzte bide untan, bideo untan lortuko dut. Nundik norakoak, erran behar nuen, bai. Sara Majaren askasua ere argian gainagusietan berrian ere aipagai delarik Sara Majaren ere gukere gure gomitarekin aipatuko dugu somait minuturen buruan Sara Majaren aska dezaten eskatzeko manifestazioa egingo dute bihar donostian zazpietan martxa antolatu dute donostiako bulebarretik Aske utzteko beraz, bere alabaren gantik bere iztea saiestu nahi du izarrekin sara etxera plataformak. Beste gaietan gazeta puntu eusen ere mila batzionta oitamasei urtean Euskal Herriari buruz egindako irudeko lehen pelikula aurkitu dute, hau ere beraz gaina gusietan, eta bestalde azken bi hilabeteetan sei aldia da gogorza presoa ospitalizatzen dutela. Basauriko presondegian den aitzol gogorza eri etxeratera mandute, bere senideak azaldu dutenez, orotarat, hogeita sortzialdiz ospitalerat urgentzia zera mandute lagiki gaixorik den Euskal Presoa, kazeta puntu eusen aipagai. IES fiskalaren kontrako ekimenak berri abiatuko ditu bizik. Zerga esaren kontra jotzeko aulki baiketak egin zituen badira bi urte bizik ekintzak direla eta bi militante hau dituzte. Oietako bat apirilean epaituko dute eta horren alirat mugimenduak ekintzak berriz abiatuko dituela iragarri du. Berrietan aipatzen ginuen eh, ere, ez ditxu Robles Arangizek bere karrika izena okango du Bayonan, martxoaren sortzian eginen dute plaka berri honen eta karrika honen estrena. Eta media bazken ere, um, Pariseko laborantza saloina aipak gai, lekuko ekoizleak ere bertan ziren hau da emaiten duen tituloa media bazkeken eta zudeztek ere Pariseko uh, laborantza saloina aipatzen du, bainan ka, kausa aipatzuz gehiago Fion eta Macron kausa izan da bien artean bideo bat proposatzen du polizia eta guzti hor zen, ez dut ikusi bainan giro bero-beroa iduriz. Hauek ziren eh, gure aipagaiak eh, prentsaren aldetik eta hitz eta putzen orain bostak eta berrogeita bat gure gomitaren tenorea. Hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Bihar, Sara Majarenas Euskal Presoaren eh, alabak iru urte beteko ditu, eta legeak dion bezala ez da gehiago presondegian geldituko bere amarekin. Oroi, urtahilaren ama bostean, izar presoaren alabak Aitaren gandik labankada ukaldiz eh, eraso egin zion, edo aitak era, eraso egin zion, egoera lagian egonda, hilabete bat erdiz ospitalean atzo arte. Biak manifestazio bat antolatu da donostian, saramagaren asen askatzea galdetzeko, amaren askatzea galdetzeko, eta prentsoreko batean psikologo batzuen lekukotasunak ere agertu dira, eta gurekin beste psikologo bat laida agerretxe kolina, ratxaldeon? Atzoko prentsa horrekoan uh, azpimaratu dute, beraz, hiru urteko aurraren trauma egoera, amaren begiradak bakarrik harintzen aldizkiola, emozioak, zer dio Bai, bai, horrekin guzti zazen ez, ha? Uh, eh? eh, bon, badakigu eta anitzetan uh, eh, entzuna da ez, aurtzaroko lehen urte horiek biziki garantzitsuak direla, eh, egituraketan adibidez eta hor eh, zinbesteko kontzeptu bat bada atxikemendua arena eh, eta eh, bereziki izaren kasuan bere atxikemendu irudia amada Be, berarekin uh, delako sortu denetik, eh? beraien egoera bereziagatik, uh, au hau uh, kartzelan sortu da. Eta beraz, uh, be, iru urte horiek pasaditu amarekin, eta Kasu gehienetan eh, gurasoak dira txikimendu eh, irudiak, kasu honetan ama izan da berarekin pasaduelako denbora gehiena, eta bai hor eh, trauma uh, maila askotakoa da, alde batetik eraso bat uh, jasan duelako aurronek, uh, eraso aitaren gandik uh, jasan izanak ez du laguntzen, Eta, uh, bon, hori gertatutu denetik, beste hainbat, uh, hainbat eraso uh, izan dira, ez, azken zinean, uh, hau jau uh, abandonatua delako, sistemaren partetik ere, ze sistemak uh, lege aplikatuz, proposatzen du bihar, uh, au honen urte betetze egunean bere amaren gamdik uh, bere iztea, beraz, uh, bon, balimada uh, are gehiago kasu honetan, eta bai, trauma hori uh, nire ustez uh, larria izan daiteke eta eta bada trauma hori uh, arintzeko uh, pff, uh, nola ezan biderik eta hori litzateke uh, hau uh, amarekin egotea, azken mm. finean ama duelako atxikimendu irudi hori eta eta badakigu atxikimendu uh, monta ezberdinak badiela eta Eta egiturak eta hon bat tukateko, atxikimendu seguru bat behar du, eta hortarako amaren ondoan segi behar luke. Egoera normal batean noski, eta egora honetan aregeiago. Hortan mm trauma aipatzen dugu, egia da uh, zaila dela imaginatzea ze bortizkeria den ala ere ekintza horren gibilean, uh, mm. eh, ze inetan eragiten du lako eraso batek ganita ukaldi batzuren ondotik pertsona baten gain, eta hemen sustut hiru urteko aur baten gana. Ba, beraz, uh, erasoa oso, oso uh, eh, lagia da, eh? uh, eh, erasoa fisiko bat bada, baina, uh, bon, hor, ondorio fisikoak uh, egon dira, eh? umea uh, luzaz uh, lagiki egon da beraz, hor, uh, noski uh, fisikoa zaparte bada ere, uh, badira ere ondorio psikologikoak, eh? traumazari garenean hor ere ari gira, bereziki. Eh, hemen konfiantza galtze bat egoten alda, uh, eh, ulerkajia azken zinean, eta aregeiago horru bat zarenean, uh, bon, konfiantza uh, eraikitzen den zerbait da, elduengan eta aurrengan ere, eta hiru urterekin olako eraso bat uh, jasanduzularik eta gainera aitaren partetik jasanduzularik, uh, zaila da uh, konfiantza ukatea jendearen gan. Eh? Gainera, hor, duela batzuk uh, izahen amonak bideo bat uh, egindu, eh? piskaten goera azalduz, eta bideo hortan aipatzen zuen, uh, xarak izahi egantziola, lasai egoteko berak babestuko zuela, eta arazoa da hor, Be, zingo duela babestu, ez ez duelako nahi, baizik eta sistemak ez duelako uh, hori uh, albidetzen. Beraz, uh, trauma uh, izugarria uh, egoera normal batean, eh, eraso baten augean, eta kasu honetan uh, lahiagoa. Mm. Augaren e, eh, eraikuntzan uh, mm. eragina izango duela segura da? Bai, bai, bai, hori segura da. Uh, eskerrak trauma horiek uh, aldira harindu, Eh, eta e, nik pentsatzen dut eh, naiz eta eh, ba, bizitzan pasatzen zaizkigun eh, zailtasun edo trauma horiek izan, beti badela eh, edo lagantzeko aukerarik. Eh, bestela eh, bon, determinismoaren ideiaren e, kontra, eh, zen mhm. bestela izango izateke jatea, bon, trauma hori bizizan du, beraz ezago zedeginik, eh, ez, mhm. bada zedegin, gainera iru urte ditu, beraz eh, hor bada horrekin uh, eh, adintzipi horrekin uh, zerbait egiteko aukera, gero egia da traumaren uh, ondorioetan hainbat faktorek eragina dutela, eh, kasu honetan eraso fisiko bat da, uh, eraso psikologiko bat ere, aitaren partetik egina, Eh, gainera egora hontan abandonua uh, eh, iru aldetatik egine izan da, aitak abandonatzen du hau jau, eh, amak abandonatuko du ez bere nahiaren gatik, baina behartzen dutelako, eta sistema honek ere uh, hau jau guziz abandonatzen du, azken final politikoa ez den zerbait politiko bilakatuz, ze hemen hitz egiten ari gara gizatasun uh, falta bat eta zegoera hontan, eta horrek Uh, ez duk ez zer ikusirik izen beharko politikarekin, baina malderoski dena nastu da, eta azken finean uh, eta, eta bere familia da ontan kaltetua. Uh, aipatzen delarik hor adinen tartean, bon, psikologian hainitz uh, ba, mm kuadratuak dira edo pentsatuak, bon, mm. teoriak desberdinak ere badira hortan, baina mm adinak beraz eh, hiru uh, urte tarte hori eta ondoko urteetan zer eraikitzen da ehm, lotura aipatzen da hemen amarekiko premia mm. biologiko, afektibo eta kognitiboak asetzen dituela, zer mm. eraikitzen da urte horietan? Bon, hor, uh, lehen iru urte, bon, egin duzu mezala, eh? teoriaz berdinak badira baina, egia da lehen iru urteak oso garrantzitsuak direla hortan, uh, atxikimendu loturak eh, hor uh, sortzen direlako, eta azken finean, atxikimendu lotura horiek, eh, be, beste atxikimendu loturak uh, eraikitza albiretzen dute. Hau da, zero, urte, zero iru urte bitartean bereziki hasieran uh, amada eta gero iugajen pertsona bat sartzen da normalean aita edo bikotekidea izaten dena, beste gurasoa. eta gero iru urtetik aintzina beste hainbat, hainbat gauza eta uh, eraikitzen dira, baina nik ejango nuke uh, eh, oinahizkoa 0 iru uh, eh, urte horietan egiten dela, nortasun egiturak eta uh, estatuko dutenak. Beraz, segun eta uh, ze aurtzaro bizi izan dugun, 0 urte horretan, eta ze aheman mota izan ditugun berezikin gurasoekin, eh? naiz eta uh, aitonamonak, familiak, lagunak eta ere hor izan, garrantzitsuena gurasoak dira, eta hor, nortasun egiturak egiturak eta horiek izango dira edo nortasun psikotikoak deituak, eh, edo nortasun eh, neurotikoak eta bien artean izango litzatezke uh, borderline deitzen diren uh, deitzen dira nortasun horiek. Beraz zenbat eta uh, emendu segurua izan, uh, egoera seguru batean bizi izan eta abar, aukera gehiago ditugu uh, nortasun neurotiko bat eh, ukateko, uh, beraz hor sartzen da, piskat normaltasun eta bon, terminoiek ez zuten izmaite, baina zeho zer, hola, um, osasun txuagoa lagunduko digute, aldiz beste atxikimendu bota batzuk edo beste egoera traumatiko batzuk bizitzen baitugu, e, nortasun psikotikoak sortzen dira. Baina hor lanketa baten bidez, e, malguak gira, eskerrak, eta bada hor eh, lanketa bat egiteko aukera. Mm. Beraz, e, nik rango nuke, 0-2 urte horietan, e, bon, izahek e, aukera ukanduela amarekin egoteko, Uh, bon, uh, giara kartzelan bizizan dela, beraz hori ere uh, ez da egoera proposena, mm. baina hor uh, gauza initz, uh, oinarrizko gauza initz plantan eman dira, eta eta gutxienez hori bada. Horrein, uh, bon, uh, izahek amarekin egon behar luke, hori uh, hori... Uh, be, eta bat emateko, baina, bon, momentuz ez duiduri uh, eh, sistemak eh, horren uh, egingo duenik. Mhm. Hori da, erran bezala, bihar saramagarena euskal presoaren alabak iru urte beteko ditu, eta mm. legeak dion bezala, ez da gehiago preso ondegian gelitzen alko, hortarako eh, deialdia luzatua da, beraz, eh, bere askatzea galdetzeko. Eh, aipatu duzu bihitzez, uh, eh, ba, aur bat handitzea preso ondegiaren baitan, etzela erez egokiena, mm. nola eraikitzen da eragina badu preso ondegian justuki behiru urte horiek pasatzea? Ba, denak eragina du, eh? edo zein egoeratan eh, testu inguruak eragina du, eh, ba, bai heldu eta are gehiago augen gan, eh, ere, eh? zero iru urte horiak garrantzitsuak direlako, kasu honetan eh, izar handitu da, uh, kartzelan handitu da, azken txinean hau jau, beraz eh, horrek ere uh, ez dio aukera eman, uh, nola bere adineko aurrekin egoteko, nahez eta txikiak direlarik, bon ez diren gehiagi hortaz uh, konturatzen, uh, lehen hilabetetan bereziki, baina garrantzitsua da, ala ere, egoera kakotzen artean normal batean handitzea, Eh, hor uh, hau ez daolakoa, gainera bere familia, ez, hor hamarekin zen, baina familia azken finean eh, ez dakartzela hortan bizi, beraz hor bada ustura bat asieratik, ez, eta uh, amarekin hor fusio handi bat sortzen da, azken finean uh, ama bakarrik duelako nolabait hor uh, inguruan, noski beste, beste presoak eta bar bat dira, eh? zut nahiko ongi ezagutzen ala ere uh, jauen egoera, baina eragina duela ba, hori ba, da. Mm. Eta berdin ere piskatu junago joanez, eh, ikusirik biharko egoera zoin izango den, e, eh, ejan bezala Saramagarena preso da eta hori Katalunian, bosteun eta mabos kilometrora, etxetik, mm. eh, distantzia fisikoa, buraso eta horren artean presoen realitatea hori hainitza da gaur egun, mm. eta badurteak hemen Euskal Herrian, zer ondorio ditu burasuk ah, preso duen hau jaren zate? Ba, le batetik, uh, eh, burasua etxan egotea. Anitzak dira, eh, bestan. Uh, eh, beraz, be, fisikoki pertsona ez da hor, beraz eh, horrek uh, gauzak zailtzen ditu. Uh, eh, uh, eh, eldu ontzat zaila den zerbait da, beraz, eta horrentzat ere gehiago, uh, denbora ere ez delako guretzat bezala pasatzen, beraz luze egiten da, beste horrez delarik. <clears throat> Izar txikiara, iru urte ditu, eh? askotan uste dut jendea zela konturatzen, me iru urte zinez txikia da, iru urterekin uh, egin gurasoekin eh, eh, ongi pasatzeko uh, adina da, beste aurrekin egoteko eta bar, guraso hoiek ez dira etxean, askotan aitona monek uh, behartzen dituzte aur hoiek, eh? batzuetan mm maleruski bi, uh, bi gurasoak kartzelan direlako, beste batzuetan bakaja, baina biziki egoera komplikatuak dira, azken finean e, pertsona hori, kartzelan den pertsona hori, e, ez ezagun bat e, izaten aldelako, edo ez hain gertuko norbait. E, egun edo zularik etxean, e, zaila da, abstrakzio maila egia da konturatzeko pertsona hori zure gurasoa dela, eta zure erreferentziazko pertsona bat dela. Azken finean, erreferentzia bilakatzen zira hor batentzat, berarekin denbora pasatzen duzu nahinean. Beraz, eh, hor, uh, komplikatua da, hau jauen zat, uh, gabe handitzen direlako, edo batekin bakarrik. Uh, eskerrak familiek uh, lan handia egiten dutela horretan, baina hor, uh, jolen banaketan, gero arazoak sortzen dira, azken finean uh, uh, ezik eta ez dutelako gurasoek egiten, edo batek bakarrik egiten duelako, eta gero horrek, uh, beha, familia mapa hortan, be, alditu lako sortu, hola, ez ulertze batzuk, ez? Azken finean, eziketa normalean gurasoen eh, eskuden eh, lamada, eta hor, beste eh, hirugarren pertsona batek beregan hartzen du, eta eta horrek gero be, ondorioak ukaten alditu. Mm. Egan bezala, gau gaipatzen ginen uh, Sara Majarena, Euskal Presoaren eh, egoera eta bereziki bere alabarena, iru urte beteko baititu mm. eta beraz, eh, presondegian baldin bazen berarekin, orain arte bere alaba, uh, bi hartika entzina, uh, bez, horregoiteko eskubiderik ukanen, horretaraziz, uh, izar presoaren alaba, kaitaren gandik labankada ukaldiak jasantzituela urtahila erditsutan, eta be, gurekin ginoen eh, laida agerretxe kolina psikologoa horren aipatzeko eta mile esker zuri. Mile esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak, Izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika bai igandetan goizeko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Eta Lucien Etxezarreta, xarri oztibarren izango da, arantxusin hasten baitu bere bidaia, haste azken untan, beste itzorduetan euskal irratietan, ebe musika biskat? Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak orkestua hotshot irrazaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin aste hartetan, guri erratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratsaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan, bidasoa atak, punk emankizuna. Eta ostiraletan, metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Raftingean alauinez, helburu garbia errobin 0 hondakin. Lema unekiran errobi errikaren eh, bazterren garbik eta antolatuko da eluden igandean, kanbo eta itxasuren artian. Errobiko Ibarriko sindikatuko presidente den Jean-Michel Galan, ostegununtako gomitago izberit. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, berriz ere lugamarat joan engira. Jonden urteko lugama saloinean, aipagai nagusia zen, alimentazioa denen afera da. Gai horren inguruan mintzatu ziren perikolegaz kasetaria eta Brigitte Allen deputatua tokiko janariaren aldeko lege proiektuaren ere mailea. Alimentazioa denen afera da, azken lugamako aipagai nagusia, hastezken agatsuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatziontan Euskal Iratietan. Errepika, hortzegunean, oren batian. eta hitz eta putz fini gaurko bihar itzordua maiten nautziet, bostak eta seiak artean telebista utzi jatia pitz hori oita lau oren ez balio duen zuleak eta bihar ostegunero bezala gurekin izango da Fred Berruet eh, eta Willis Drummond taldearen azken diskoa entzunaraziko dauko, deskubriaraziko sekretu guziak hemen agertuko dira eta maia muruagarekin ere kantuz kantu saioa zariko gira besteak beste horiek biharko. Hementuz seiak, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan.